macca simore sappo e jeetati e on saha almuɓe ɓe ɓatti yeesu naamni ɗum mbi holi ɓurɗo mawnude e laamu asman he o noddi cukalel o darni ɗum e jeese maɓɓe o wi'i e goonga muɗo wiya on so tawi on pirtani haa nanduɗon e cukalon on naatata muk e laamu asaman he ɓuri mawnude e laamu asaman he ko jankiniɗo hanandi e ngelɗo cukalel kadi kala jaɓɓiɗo cukalel hono ngelɗo e indam ko min jaɓɓi kala liɓɗo e bakkat gotel e konɗo cukalon kon ganduɗa ina gonɗinimi jomum haɓɓane haayre teddude e daande yoole e nder gec luggo ɓuri e mum musiba woodani o aduna sababude pergitte mum pergitte godat tan kono musiba woodani caɓo binɗo ɗe so tawi ko sababude junngo ma walla koyngal ma janirta e bakkat taƴ beddoɗa ngati natirdema e gurdam tigi rigi he junngo woto walla koyngal gotal ɓuri e ma jogade juuɗe ɗiɗi e koyɗe ɗiɗi beddeɗa e jeygol haa abada ngol so tawi ko sababude yitere ma janirta e bakkat loknid beddoɗa ngati natirdema e gurdam tigi rigi he ɗokkere ɓuri ema jogaade gite ɗiɗi beddeɗa e jeyngol jahannam ndenoɗe yawde hay gotel e konɗo cukalon ngati moɗo wiya on maleykaji makkon ine njiya ñande fof yeeso baabam gonɗo dow asamanu ngati addi ɓinaɗɗo o ko dandude ko majjuno ko holi ko ganduɗon e ɗum ɗo so tawi gorko goto jogiɗo baali temedere majjirama hen gotu mate wona wappat capanɗe jeenayi e jeenayi keddiɗi ɗi ina dura yiiloyo majjungu ngu e goonga mbuɗo wiya on so tawi o yiiti ngu ko kanngu o ɓurata weltanade e capanɗe jeenayi e jeenayi ɗi majjaano ɗi hono noon baabam gondo dow asamaan o yiɗa hay gotel e konɗo cukalon majja so bande tooñima yaato mum kollaa ɗum tooñangge mum tawa ko onon tan ɗiɗo so heɗimama a hisnimo kono so tawi o heɗakima yaadu e neɗɗo walla yimɓe ɗiɗo to makko bele kala ko neɗɗo fawa ina tuugno e seedanfaago yimɓe ɗiɗo walla tato so salima heɗade ɓe haaldu ɗum e dental gonɗinɓe he so salima heɗade dental gonɗinɓe ngal jaggirmo kefeero walla dendinowo juuti e gonga moɗo wiya on kala ko piɓɗon e dow leydi fiɓete dow asaman kala ko piɓtuɗon e dow leydi fiɓtete dow asaman moɗo wiya on kadi kala nde ɗiɗo e mon ndenti e dow leydi ina ñaago ko waawi wonde fof baabam gonɗo dow asaman o rokkat ɗumen ngati kala nde ɗiɗo wallatato ndenti e indam gonmi ko e hakkunde mumen e on saha piyerre ɓattimo naamniimo wi'i joomiraaɗo no foti laabi potmi yaafaade banndam mo seeraani e toon demi mbele ko laabi jeeɗiɗi yeesu jaabiimo wi'i wi'aanima laabi jeeɗiɗi mbiimaami ko capanɗe jeeɗiɗi laabi jeeɗiɗi ko ɗum waɗi laamu asamaanu ngu wayi kono ɗum ɗooni laamɗo gooto meeɗi ƴettude pellital yoɓnaade sarwooɓe mum woni e hiisaade tan haa o addana carwoowo gooto mo o rewata talanguuji ujunnaaje sappo on gorko alaano ko yoɓiri on kaalis ko ɗum waɗi laamɗo o yamiri yo yeeye kanko e jom suudu makko e sukaaɓe makko e kala ko o jeyi ngam yoɓde ñamaande nde carwoowo o tukki e yeeso makko ñaagii mo wi'i muñanam mami yoɓe fof laamɗo o yurmiimo yaafiimo ñamaande nde ɗacci mo o yehi carwowo o yalti tan hawri e gollidiɗo mum mo rewata dina renguji temedere o jaggi e dande wutti makko o ɗeɗɗi mo o wi yoɓami kalisam gollodiɗo makko o tukki e koyɗe makko ñaagi mo wi muñanam mami yoɓe kono noon o jaɓani o weddoyimo e kaso haa nde o yoɓi ñamani nde fof nden sarwoɓe heddiɓe ɓe jiyi ko o waɗi ko cuni hen no fewi njehi kaɓroyɗum lamɗo o e nder ɗum lamɗo o noddi carwowo o wi ɗum aan ka carwowo bonɗo nde ñaagiɗami mi yaafe ñamande ma fof aanne kay aɗa fonno yurmade jaadiɗo ma o njaafoɗa ɗum no njurmorimami njaafimami ni lamɗo o seki waɗi mo e juuɗe leftoɓe ɓe haa nde o yoɓi ñamande nde fof ko noon babam gondo dow asaman o jogori wadde kala e mon mo yafaki bandum ɓernde laamde ceer